Dieva līdzcietīgā piedošana. Mēs varam vairot līdzcietību domājot par kādu, kas ir bezgalīgi līdzcietīgāks par mums. Tas ir Dievs. Dieva līdzcietība nav aprakstāma. Mēs visai bieži pieļaujam kļūdas, bet viņš piedod un piedod. Tādēļ, ja apkārtējie kļūdās, pret tiem viegli varam izturēties ar līdzcietību, jo Dievs – pastāvīgi izlai savu līdzcietību par mums. Līdz ko apjaušam, ka Dievs ir nekas cits kā mūsu pašu augstākā, visizgaismotākā daļa, mūsu augstākais es, pārākums un mazvērtība izūt vienotībā, un mēs varam saukt Dieva bezgalīgo līdzcietību par savu. Austot rītam, es nosaucu Dieva līdzcietības pilnās acis – par savām, pilnīgi savām